บุ๊กทูยี่สิบหก 26 26 ธรรมชาติ doğada Doğada คุณเห็นหอคอยตรงนั้นไหมครับ oradaki kuleyi görüyor musun? Oradaki kuleyi görüyor musun? คุณเห็นภูเขาตรงนั้นไหมครับ Oradaki dağı görüyor musun? Oradaki dağı görüyor musun? คุณเห็นหมู่บ้านตรงนั้นไหมครับ Oradaki köyü görüyor musun? Oradaki köyü görüyor musun? คุณเห็นแม่น้ำตรงนั้นไหมครับ Oradaki nehri görüyor musun? Oradaki nehri görüyor musun? คุณเห็นสะพานตรงนั้นไหมครับ Oradaki köprüyü görüyor musun? Oradaki köprüyü görüyor musun? คุณเห็นทะเลสาบตรงนั้นไหมครับ Oradaki gölü görüyor musun? Oradaki gölü görüyor musun? ผมชอบนกตัวนั้น Şuradaki kuş hoşuma gitti. Şuradaki kuş hoşuma gitti. ผมชอบต้นไม้ต้นนั้น Şuradaki ağaç hoşuma gitti. Şuradaki ağaç hoşuma gitti. ผมชอบก้อนหินก้อนนี้ Buradaki taş hoşuma gitti. Buradaki taş hoşuma gitti. ผมชอบสวนสาธารณะแห่งนั้น Şuradaki park hoşuma gitti. Oradaki park hoşuma gitti. ผมชอบสวนนั้น Şuradaki bahçe hoşuma gitti. Oradaki bahçe hoşuma gitti. ผมชอบดอกไม้นี้ Buradaki çiçek hoşuma gitti. Buradaki çiçek hoşuma gitti. ผมว่านั่นมันสวย Bunu hoş buluyorum. Bunu hoş buluyorum. ผมว่านั่นมันน่าสนใจ Bunu ilginç buluyorum. Bunu ilginç buluyorum. ผมว่านั่นมันงดงาม Bunu harika buluyorum. Bunu harika buluyorum. ผมว่านั่นมันน่าเกลียด Bunu çirkin buluyorum. Bunu çirkin buluyorum. ผมว่านั่นมันน่าเบื่อ Bunu sıkıcı buluyorum. Bunu sıkıcı buluyorum. ผมว่านั่นมันแย่ bunu korkunç buluyorum. Bunu korkunç buluyorum.